Goizeko seietatik karatzeko zazpiak arte, ibili, korrika egin edo urkirolak praktikatzen alko dira angelu domiagitzeko ondartzetan. Emanuel Azuri bidarteko Les gens ont envie aujourd'hui de sortir, que tous les espaces publics sont ouverts ou quasiment. Certains jugent injuste le fait que le littoral ne soit pas. Le plus dur aussi pour nous, c'est à partir de maintenant, là, quand on va tourner des talons, qu'on va rentrer dans nos mairies pour mettre en place tout ce qu'on a dit. Seurtasunez, horren albidetzeko neurriak izango dira, ondartzan sartzeko eta ateratzeko bide bat, sinaletik amankomun bat ondartza guzietan Spitz La gendarmerie survolera l'ensemble des plages chaque semaine en réalisant un dossier photo complet pour qu'on puisse étudier si ces distances barrières sont respectées. Et la police aura un rôle de renfort lorsque la police municipale l'appellera. Zaintzalan handia izanen da, baina ez beti egingarria erriko etxeentzat, ziburuko gotorleku ondartza adibidez, etxia egonen da ez baita zainketa agente aski. Henri Anido, ziburuko asuanta. Sur la commune de Cibourg, aujourd'hui, nous avons que trois ASVP. Donc, jusqu'au 1er juin, nous allons avoir nos ASVP qui vont être sollicités là, du lundi au dimanche sur ces plages-là. En juin, on va embaucher deux ASVP qui feront que cela pour pouvoir continuer le système. Sur une plage d'Andaï, c'est 30 à 40 000 personnes. Normalement, nous allons tester un petit peu ces protocoles pour voir s'ils conviennent ou si je dois revenir devant la préfecture pour dire que c'est quelque chose qui est difficilement tenable sur la plage d'Andaï. Larun batean, goizeko seiontatik goiti, itxasko ura alko ziste baina